zohanwa ibyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu tadeni kumana uwo mushikiranganji nyine ku izina ry'umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya ico kiza yanamenyesheje ko hagiye gusubira gutangura rya sekeza ryo gupima abantu bose bibona ko ibimenyetso bya coronavirus ni mu mugambi w'igihugu ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus haba aho rero hakaba ari nyuma yaho hari hatanganijwe abandi bantu bashasha bagira kuri mirongo ine batowe ko banduye icukiza mu kiringo cy'iminsi ibiri gusa mwarumvise kandi ko umugwi seve hujejwe kumenya ukuri no kunywanisha watanze cegeranyo cy'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka aho inyuma y'icyo cegeranyo abo batowe n'abanyagihugu baciye basaba ikigongwe ku mugaragaro ko mabi yose yakozwe muri kahise bakaba banasabye ndetse na leta y'u Burundi gusaba ikigongwe abarundi bose n'abashikiwe n'amahano atandukanye harimo babuza ababo mu bwicanyi bo muri kahise ubu bwicanyi igihugu caciyemwo muri notwe kandi twarababwiye ibijyanye n'ubwicanyi mu bice bitandukanye by'igihugu aha tukabibutsa nk'igitero cyakorewe imodoka kigahitana abantu batatu mu mugamba mu ntara ya bururi aho mbere banaturiwe co kimwe n'iyo modoka ah, barimwo tukanabibutsa kandi abantu batandatu bo mu muryango umwe bishwe igisenyi muri komine ya buhiga intara ya karosi, aha ndetse hakaba n'umugabo yagiriwe no kwica umugore n'umwana wiwe ni imutaho mu ntara ya gitega wewewe akaba yahavuye anacirirwa umunyororo w'ubuzima bwose twaranababwiye kandi bumwe bwa buraya bushimishwa n'utwigoro twa leta y'u Burundi tugamije kugarukana imigenderanire myiza hagati y'ibihugu bya buraya n'u Burundi imigenderanire yatosekaye kuva muri ntwarante mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu abahinga mu bijyanye n'ubutunzi bakabona ko imigenderanire ikongera kuba myiza hagati y'u Burundi n'ibihugu by'ubumwe bwa buraya ari akarusho mu bisata bitandukanye by'igihugu na cyane cyane cy'u Burundi nuko amakuru twabashikirije aha ya Donde yose ngo tuyamari mwe mwarayumvirije mwayumviriza ku munsi ku munsi nyamugire icyo muyashikirije ko ariko mwumve neza n'amakuru aba yaciye kuri handi y'isanganiro gusa mugire icyo mushikirije atawe mututse atawe murenge ya Karimbi kuko iyo mushikirije icyiyumviro cyanyu mukagishikiriza mu rufasoni kirahita kikagira akamaro gusumba iciyumviro mutanze mu bushirasoni muratwakura kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu irindwi na gatanu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa bibiri na kabiri ibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu banyeretse ko hari uwamaze gushika ku murongo mwiriwe neza mwiriwe n'inda twakuye twakuye ari he eric mu kayongozi n'amahoro amahoro mhm, nduga ku ijambo Mm-hmm. aya makuru yo ngaho igihe guhinga hari mm-hmm. umuryango w'abantu batandatu bagandagashije mm-hmm. basaba nk'abantu bageze umutekano ko boza ababenegihugu kandi abageze intwaro mm. bakajya barabafasha kubera nabo nyine hariho igihe usanga batomenya ibyabaye mu muhana mm. nijya nyemba mhm. ku murongo irindwi icumi akagera kontora buri munsi buri munsi nk'uko leta ibidusaba mm. iyo miryango ibiri kiramererwa kubera n'ukuri kubera iyi miryango yaratubabaje rwose umuryango waratugiye ni mm. cyane ni cyane hanyuma ayandi mhm. eh, makuru nashaka gushyikiriza n'aya yo mu ntege mu ntara ya bururi mhm. bibi cyane kubona igihugu kirimo amahoro n'umutekano hanyuma imodoka igapfurizwa bibi mm. cyane rwose ni bibi cyane abana bagomba kudukorera nabi cyane mm. yego ni ukuraba no kuraba ntibahave baduca mu byahumye abagizi ba ntasi bariho nyakubahwa bamenyesha amakuru mm. yego murakoze n'aya makuru nashaka gushyikiriza urakoze erike ngaho mu kayongozi mbwirwaruhame aho ibweru ko namwe mugire byiza ku isanganiro murakoze cyane muratwakura kuri bibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe mwiriwe nenda twakuye alo yamaze kuva ku murongo bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu canke mutwakure kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe ninda twakuye inani piyo piyo utwakuye uri hehe bukirasaze bukirasaze n'amahoro imwe ni neza cyane iheduka ku ijambo piyo niba nagomba kugira icyo sikirike mhm. amakuru mu kanya gahetse mhm. bavuga ko leta yokura iryo jambo ryitwa umumenja mhm. none abisa abandi abamenja nabo bazita bitwa ngo iki mm. ariko piyo wowe ubona boca bitwa gute nibyo byantangaje ukuntu ubona nkanabo izina bitwa mm. ariko urumva ikihari bobo bashikiriza bati aba nabo usanga barabuze ababo canke usanga baragize ibibazo muri kahise bagira bati abacu bariswe abamenja ati none ati kandi ivyo vyakozwe na leta y'ico gihe irabivuga ku mugaragaro uno munsi rero leta kubera ko leta y'ico gihe urumva iyo uno munsi niyo ifise ibintu mu minwa bagira bati nisaba ikigongwe rero yongere yimenjura abo bantu biswa abamenje gusaba ikigongwe ni byiza mhm. mu ngabo usanga umenya ntibyoroshe koko abari muri leta bose ndazi n'icyo gihe ko batari muri leta mm. gusabira ikigongwe uwundi muntu nawe utazi umupira iyo ntashoboye kuguma ku murongo ariko ndamwibutse yuko uko biri kose leta eh, ingingo yafashwe na leta y'irindwi na kabiri leta y'uno munsi urumva nayo nyine eh, eh, hariho bimwe bimwe usanga inzira bazwaho kurumva urumva ni ibyo bita mu gifaransa kontinite do leta ni uko leta biza biragenda si ukuvuga ngo leta y'icyo gihe amabi iba yarakoze cyangwa ibi na biriya ibyo leta yakoze leta uko iyo muri kazoza yindi nayo nyine irabibazwa nuko ni isaha zibiri zirenga iminota cumi n'umwe mwiriwe ninda twakuye eh, udoze akajwi mm, sindiko ndakumva neza ntibikunze kutwumvikana atwakure kuri irindwi na gatandatu mwiriwe ninda twakuye gaye Claudine Gihanga mu ntara y'abubanza n'amahoro yego munara abana muri sitade ya gatanu nduga ku ijambo aho igihanga kurudini yewe ntabwo mvuge ku kintu cy'abantu ndetse n'amagara y'abantu bayifite mhm. kubera ko bavuze yuko ntashoboye kuguma ku murongo Claudine ariko arashobora kuza gusubira kugaruka murabe neza ko mufise ubumwe bukwiye canka amayinite ibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu gusa kabiri mwiriwe mwiriwe ni twakuye karyamafi karyamafi n'amahoro ni amahoro umwaka mwiza mm, ni umwaka mwiza nawe karyamafi eh, murakoze cyane mhm, ntuvuga ku ijambo bo icyo nagomba kuvuga mhm. cyambabaza cyane mu byo mu makuru mwadushikirije mhm. ni uyu muntu yahombeje uburundi n'abarundi yishe umupfaso wiwe akicana n'umwana w'uruyoya atacahagira kuko nk'uyu yarahombeje abarundi yewe ni nyine igihugu cyacu cyamaze kuva mu yindi ngingo mhm. uyu ntiyarakwiye kurya ngo afungwe hama ajye ifungurwa bene burundi yirirwa arica eh, barimye mm. kuko nk'ubwo ruyoya rwapfuye ataco ruzira urumva ko ari ikintu kibazo nyakubahwa mm, ariko akajya amafi nimba warakurikira urubanza we baramubajije ati nta bintu usanzwe ufatanira bababwira ati njyewe akamuga isi ikibazo akunda akanya rero narabyumvise yuko yavuze yuko yabwiye mangiye ahubwo avuga ngo ngo bamuhe bamumuhe bamumusendera kabi wabo byose nabikurikiranye mm. hama ikigira kabiri mm-hmm. navuga kuri iri barabara e, e, narahaciye na jewe e, rica mu kinama hapisheyo za pandekote mm-hmm. irya barabara kweri rirageza aho umwasi ashaka mm-hmm. nicyo kimenyere ngigwe ko nce n'ikindi umenga c'amabarabara ubwo abantu bari mu bugenduzi mhm. baratembera bakaraba irya barabara ryo mu kinama naryo barabara riraza ku ntahangwa rira kuri pepe murundi mm. kiriya kintu kwera abantu baje biza amabarabara bari bakwiye kuraba bakayagarukira e, e, e, tutarabura aho duca icanyuma mm. mhm. canyuma ni iriya jambo numvise byavuzwe byarya barabanza kiriya kiraro cha gikoma mhm. ndakundebura niyo nzira nkunda gucamwo kenshi na kenshi mhm. ubirabye nk'imvura ntiyagira mu kwezi kwa gatatu kiriya kiraro kitarakorwa ibarabara aba ntabantu baza bagihita ko ryaramaze gusa harimburutse riracika basa riramera nabi rwose mm. akanyuma ntorangiriza ko mhm. naba bantu abantu batandatu barababaje abarundi kwere mm. kubona abantu bicwa bakicwa bunyamaswa ubunyamaswa ata muntu bafitiye ideni mm. urumva hajya ni ukuvuga ko uburundi tuba duhombye mm-hmm. abarundi tuba duhombye kuko ngibo buri icyo bamarira igihugu uko mm-hmm. biri kose mm-hmm. ariko kubicira ubusa kwera birababaje abo bantu babikora ntibabihebe nta nyungu bibahereza kuzimangaza ubuzima bw'umuntu mhm. atari bo babaremye mhm. murakoze udukuru navuga twarutwa murakoze karyama furakoze yego murakoze namwe ijoro ryiza saa zibiri zirarenga iminota cumi n'itanu muri kiza aho dusanganiro mwiriwe neza mwiriwe tuvuye kwa karyama mu gisagara cya bujumbura tugeze mugeze kwa jamari kirungu muri nyabitsinda jamari kirungu n'amahoro n'amahoro duga ku ijambo ijoro twaguma tuvuge mhm. ni ukutera ibyatsi uwo muntu uwo mubishye yishe umugore n'umwana mhm. ibyo bintu kabisa byahendiye kumva mu matwi y'abantu twumva mm. hanyuma ikindi nacyo ni kw'indwara ya korona dukuri mhm. ukuri kubera ko ibihe byaba ari byinshi byo kwandura bakwiye kureba ukuntu ababigejwe bogerageza bagasubira mhm. kutahanahana imikenke ko ndabona guhanahana imikenke mu burundi kumara ikibazo mm. ego urakoze cyane jambo mbwira ijoro ryiza ngaho ikirungu ni muri nyabitsinda mwiriwe alo isaha zibiri zirenga iminota cumi n'itandatu muri siyo za handi w'isanganiro ikiganiro ni igihe icushikirije eri ni beri ni ibigineje ndabateguriye kino kiganiro mu buhinga bw'ibyuma hariko hamfasha eri kadogo mwiriwe mwiriwe neza amahoro ninda twakuye venance mu gisuru n'amahoro ntashobora kuguma ku murongo venance mu gisuru mwiriwe n'inda twakuye fidela twakuye ari hehe hehe ku mutangasi daduga ku mm, ijambo aha numvise bijya by'umugwisopiyeri bagomba kugira bijya byabajya ntashoboye kuguma ku murongo fideli kumutanga ariko arashobora gusura kugaruka ku murongo mwiriwe mwiriwe eh. mwiriwe eh, neza mwiriwe eh. mwiriwe anyeretse ko uno munywanyi amaze kuva ku murongo iyi ni radiyo isanganiro muri komutega abiri isamiraniye bujumbura kuri megahertz mirongo umunani n'icyenda n’ibicindwi kuri hano i bujumbura no mu micungararo yaho ndetse no ku na rimwe mu bice bitandukanye by'igihugu mwiriwe ninde twakuye ezekiyeri muyinga ku ibuye n'amahoro nashaka kuvuga kuri ibijyanye na korona uh-huh. kabisa mu ntara ya muyiri bigumye mm. nk'uko akama nyakubahwa perezida farise yashyikirije kabisa mm. mu ntara ya muyinga byomera neza ku isoko ya muyinga nkuru kabisa bari bagerageje bari batanditse imigozi bivanye n'ahantu hinjirira winjirira mu isoko hagati mm. ni ukuvuga ko ni ukuvuga ko mu ngingo zo kwikingira icyo kiza zubahirijwe ngaho muyinga ni ukuvuga ko mwebwe ingingo zo kwikingira icyo kiza muzubahiriza mhm. abisho ndabona ko bari bagerageje kuko kubera nta wugira dakarabye mu isoko hagati mm. eh, nicyo mbona ahubwo bokomeza umutekano bakaguma bacubaha hafi nyene kuko nagira umuntu atarinjira adakarabye n'isabune n'amazi meza baba mm. eh, mugizwe neza nicyo nashaka gushyikiriza ku makuru yavuzwe kuri radiyo sanganyika urakoze cyane ezekiyeri ngahe muyinga ugira ijoro ryiza nijoro ryiza ku banyamuyinga bose murakoze isaha zibiri zirenga iminota cumi n'icyenda muri siyo zahandi y'isanganiro ikiganiro n'igira icyo ushikirije turacarindiriza utelefone twanyu aho muri hose murondera amamwe cyangwa amayinite akwiye hanyuma mutwakure ukaba ufite limitere do telefone kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu ufite konete ni irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu utunze simarte ni irindwi na gatanu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu twakure kandi kuri bibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatanu ubusa kabiri aho na cyane cyane aboroherwa n'imwebwe mutunze amatelefone ya za onamobe cyangwa telefone zo mu nzu saa zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'umuntu n'umwe mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe nida twakwega yemwe yamaze kuva ku murongo mwiriwe amahoro amahoro nida twakuye nitwa kabera leopold muri musongati ku mutumba wa rusunu leopold musongati mu ntara ya rutana n'amahoro n'amahoro nabwo mvuge ko iki cya korona numva ko byasubiye kurenza urugero mhm. nabugenya nyakubahwa yari yaratwemerewe kuntu twagura agasabune twibeye izimbutse mhm. naho twabona mu kwironka bigorana yuko byose biba bikaba nka bidufashije kuko nawe n'umubyeyi w'igihugu mhm. yego nicyo twipfuza urakoze cyane kumbura akamu kawe yakumvise yego hanyuma bakabikurikirana kuko naho byashitse twarazirondera tukazibura urakoze bagaca babishyiramo intege mu gihe wamukoze mhm. ako kamo bakumvise kumbura ababijejwe bose barabona imbaho usura gufata ingingo zijyanye no gutanga amasabune za sabune za bururu ku giciro abanyagihugu bashobora koroherwa mwiriwe nida twakwega yemwe ni ruwije vensa mugatumba vensa mugatumba n'amahoro amahoro amakuru twagushikirije ga vensa muri ino ndwi agaheza akagushika ku nyota n'aya inkuru ya mbere mbona nushaka gushimikira ko mhm. ni inkuru ijyanye n'ikiza cya korona virusi numva ikiza cya korona virusi aha mu gatumba icyo nubona ni uko umutekano wo kubahirizwa kuko muri congo turafite ubwoba cyane ko dushobora kwegerwa na congo abashobora kuba baza bapfa muri congo mu buryo budasobanutse umva rero busasha bosaba kurisha yobashungira kabisa kugira ngo ntidufatwe na corona virus itera muri congo yego nayo ibisigaye nabyo leta nibyo ubwo bwinshi ku mitumba tugerageze kwikingira nk'uko leta idusaba yego ibisigaye nabyo ni gushima leta aho igeza gukingira bene gihugu yego ngira amahoro mu gatomba vensi murakoze mwiriwe neza ninde twakuye yagana seremani mu kacyokwe seremani dusubiye mu gisoro mhm, duga ku ijambo yego ijambo nagomba ngire nk'iki mhm. kijyanye n'iki kiza korona mhm. ni korona rero murabona ko mpengo yase nko kuva nyine mu isi no kuvuga yateye igumisa mm. ni ukuvuga rero byose aba nk'abategetsi bagahimiriza kwa kundi nyine gukomeye ngo mu banyagihugu byamaze kutuvaho nta mm. bimwe byo gukaraba gembo naho njya hose ni ku maresitora bwa mm. bukarabo nta n'ubukihari ubu ubu nyine mpengo yarahapfuye sinzi ntibabizi yose ko yadarutse nyine cyangwa itigeze ihaba ivaho hanyuma rero tumenye no kuyikingira turabe ntitumare kandi ikindi twose aba bogerageza gucura kandi usabune bakatugwiza naho mengo bahora baca baduca mu ryahumye ugasanga ibeyi batubwiye ariko mengo zirya sabuni bozituzanya kandi bakaraba nk'abadandaza barenze ibeyi bakagirana babiri cyangwa umwe bahana mm. bakabona ko mu gihugu batanze itegeko bikwiye mm-hmm. gukurikiza mm. yego hanyuma ikindi mm-hmm. nduga ku ijambo seremani ndakumva yego ikindi kandi nagomba mvuge ni kuri uyu muryango aba bantu baganaguye mm-hmm. ni ukuri icya mbere maze guhoza uwo muryango wabuze hanyuma kandi tukamenya ko ni ukuri umwenegihugu mhm. ikiremwa muntu ntitukuye twebwe kora mhm. si byiza kw'iki kiremwa muntu ni mm. ukuri turaba nimba hari ibintu hariho ikintu usanga kihari igihe ugasanga ntako bamuvuga kuri ugasanga ngo bamuhoye ibi cyangwa bakica umuntu cyane nicyo bamuziza si byiza mm. kandi no kuri ibyo bintu n'imana irabyanka ubu inkota nawe nyine ni uko rero mm. ni ukuri abarundi turaba tukagira umutima wo gutanga imana mm-hmm. reko murakoze aho kubirangira isanganiro no kuri kino kiganiro turagishima rwose murakoze natwe iyo mugishima natwe turishima murakoze mugira ijoro ryiza ngaho mu gacupa yego nitwa nitwa nitwa nitwa nitwa yitwa ntakarutimana jamvye ntakarutimana jamvye n'amahoro twakora uri hahega ndi mu rutana muri komine giharo duga kwijambo ndashaka gushikiriza ku kibazo cy'abo bantu bagize nte ntagumye ku murongo janvier ngaha muri giharo ariko arashobora gusubira kugaruka ibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ninde twakuye kabarore mu kayanza apolineri kabarore murakomeye yego turakomeye nashaka kubaza mhm. coronavirisi yoba ivugwa ku buntu cyangwa barariha amahera ikibazo cyanjye nicyo murakoze apolineri urabye ibiri mu itangazo ry'umuguje ryo gukurikirana ibijyanye n'icyo kiza n'ikwiragizwa ry'icyo kiza cyangwa kwikinga gukinga icyo kiza nuko umaze kuyitogwa aravugwa kandi avugwa ku’buntu. Mhm. imiti avugwa ko n'imiti e, imiti bamuvura ko ni imiti avugwa ku buntu nta kintu wavuga ngo arasabwa no kwipimisha ariko mwabyumvise ko hazotangura n'irindi sekeza ryo gusura gupima abantu bose bafite ibimenyetso by'icyo kiza biciye muri wa mugambi ndakira ah, sinandura kandi sinandukiza mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye alo alo alo ninde twakuye butoyi pascal bukuru pascal bukuru pascal muri giharo nduga ku ijambo mumasabe kanara burisi impera yasabye rwose ko dukingira rwose twandira amazi muri giharo mizamira bagitaye rwose kunja amazi nta n'indobo uciye hose ntazubona nta n'ibidumu mhm. ndabona kandi ntazubona kandi kandi none kandi ko yoba yaje abantu ibiciro abagenda kuza bategaye rwose ibiciro tuzure yiki bose ibiciro by'amasabuni bituma yose nitonda aje bitanu babiri gutyo kana turi nesi n'ijya jya kona turi ubona kuri dusababwe amazi mhm. ku mabombo arahari amadobo kusigaraho amahari dukaraba dukaraba mm. urakoze pasika ijoro ryiza higiharo mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza ndakumva ninde twakuye twakuye ari hehe umenga uyu munsi ntumeze neza habaye iki reka reka aha nabuze n'umpa ngo ndabe ko nora umutwe mfungura bose igahita bakumenya ibintu mm. ba bose na ekoneti ku mafaranga amajana atanu ntiwihera iryinyo no ba bose gute mbuze nayo gufungura wumva nkubwire eh? ibibazo by'ubukene ekoneti eh, yabikemuye ah. ubu yazanye poromosiyo yitwa ba bose na ekoneti ku mhm. mafaranga amajana atanu mm. aho utombora amakinga ku munsi ku munsi mm. amamoto burindwi ndwi eh? ku kwezi naho ukitomborera bajaji y'umutonore oh, oya nawe reka gushikuza ugira unyemeze ko nanje nokwibera bosi kumajana atanu gusa hey. Eh, waruzi emwe ntawanga ibyo atabariwe bwira numva uko bigenda biroroshye cyane joroki mm. ugura amayinite ya ekonete mm. kuva ku majyana atanu kuduga ukayakoresha mu gutelefona ku ma mesaje cyangwa interineti ah. ukaba urose amahirwe yo gutsindira utwo dushimwe eh, mm. gutyo rero usanga wibereye umubosi matayo we eh. urakoze cyane wewe utike mpa amayinite ngaho y'amajyana atanu nicikire bosi yewe koneta hanyura urankuye mu bukene ngiye kuza ndaririmba nsigaye eh. nitwa bosi eh. nsigaye nitwa pataro ubukene bayi turabonanye ba bosi na ekoneti ku majyana atanu nitombora ekoneti ikuzaniye igutuma uba umubosi mu kanya isase koresha amayinite uhereye ku mafaranga amajyana atanu ku munsi winjire mu ihiganwa ryo gutsindira amakinga buri munsi amamoto ku ndwi hamwe na bajaji ku kwezi abatwumviriza tubibutse ko ikiganiro ari igihe ushikirije hamwe igihe mushikirije ku makuru twabashikirije muri ino nzu twiriko turarangiza ku batumviriza ari hano i bujumbura mu micungararo yaho no hagati mu gihugu hanze y'igihugu niwe zitata akaburungu isanganira akaburungu orenage umunywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuye twakuye ari hehe Allô Allô Ninda twakuye twakuye ari he Inde Shadraka twakuye ari he Imuhwazi na Allô Duga kwidamo Shadraka Mhm mm aba ababyeyi ibyo atabona ashobora kikagaruka nta magiye gutera no kubahirizwa byaragiye bita mu gihe urakoze shadrake mm-hmm. imisatsi ibiri zirenga iminota mirongo itatu n'itatu mwiriwe neza ninde twakuye ni mukamenge muhamedi mukamenge n'amahoro Ego, nagira shirike kujyeke n'inkuru ya coronavirus. Mhm. Yo turashaka ku rubuga turabona abo barekuriye kwinjira mu gihugu n'abandi bashobora kuba bakumiriwe bibaye n'indirimo ya minsi yose abantu benshi batandukanye tubona ko umengo bagize ihohotera ushatse kuvuga iki ni ukuvuga ko kare nasomye ku rubuga bavuga ko abarekuriwe kwinjira mu gihugu ari abagenda n'indege uretse natwe abantu benshi ubusanzwe dukora imirimo itandukanye tujya muri tanzania mhm. tujya ahantu hatandukanye dukoresha imiduga mm, ariko urumva ah, bose ntituzoroha nk'amafaranga yo gufata indege mm. eh, aho rero iyo ngingo bakwiye kuyikurikirana neza kuko mu minsi iheze jyewe nsanzwe nkora iz'amakomvura ya barcelona bujumbura mhm. aho bibonekeje abantu bo ku mipaka na cyane cyane abagize umutekano bagiye cyane nibo mbona nk'umengo bahaye inzira abari ku mipaka kugira baze baragira ikiriye gusumba mm. yego ingingo bakwiye kuyikurikirana ko neza kabisa bazaba bakoze urakoze cyane muhammed kumbura bafashe ingingo bazoheza barabe basuzume barabe nimba inzira imipaka yo yo hasi yo bo ushobora kubikora mugire ijoro ryiza isaha zibiri zirarenga iminota mirongo itatu n'itanu mwiriwe n'inda twakwega yewe pasifika twakwega ari mu kinyinya nduga ku ijambo ego ntabwo mashikirize kuri iki cyerekezo mhm. ni ukuvuga urabye nk'ubu abantu binjira cyangwa abandi mm. ni ukuvuga benshi twosanga ari abaciye ngaho nyine tugaca indege cyane benshi baba bavuye mu bihugu bibanyi kandi binjiriye bujumbura mm. ni ukuvuga rero ikintu kigoye ni kuraba imbibe bagatunganya imbibe neza mm-hmm. ku buryo baraba binjira n'abasohoka hama bagashyira ibikoresho byo gupima mm-hmm. mu burere butandukanye apana ko biguma ahantu mu gisagara gusa yego mm. kubera ibipimo bashyize amatemofurasi yo gupima ubushyuhe usanga atantuzi atabintu birebire mm. yego urakoze pacifique ndabona murakoze injuru ryiza ngaho murukinyeye irebo mo igihugu canje ni ciza ni bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu bibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu gusa kabiri alo ninde twakuye gerard buhinyuza n'amahoro yego amahoro kweri turashima agomba kuvuga mhm. bibitanye na kunapirire baba mhm. bitejwe yuko borakuntu buhinyira abanyagihugu ko burundu n'igihugu gikenya kuma mm. nka twegeta bugenda kubikemura bakadukunyira kudukumuntu natwe ntitwanze kunapirire mm. ego nje nikinasaba abadozi kuvuga ati ndetse ko ahantu bakunda guca abantu benshi mm. uraba ukungane kweli badukingira twegasha twibakiba kweli botaduhona mm. ego murakoze kwisanganira mm-hmm. ntawe muzohona ariko inzego zibijejwe zirafata ingingo uh, zitandukanye kugira ngo zikingire uh, abanyagihugu na cyane cyane biciye mu mugwi w'igihugu washyizweho n'umukuru w'igihugu umugwi ujejwe gukurikirana ibijanye n'ico kiza ca coronavirus umugwi urongowe n'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere uh, rusangi mwiriwe neza Allo Allo mwiriwe neza uwatwakuye ninde Desire mukanyosha Desire n'amahoro Shimimani mwiridenze Nduga kwijambo ego amangomba mpoze ekeziya mawacu y'ubujumbura ngengaho i burundi yabuze ujya musenyeri twabuze tanga mhm. ego urumva ko yayoboye n'umugwi wo gukuranira no guziza hamwe nta mm. kuri kwihangana imari mwakira mm. eh, ariyo severe size ko ndabivuze ko ni umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha ubwo tipore sana ekereziya amahoro reka abakirisi bose bari hose urumva n'igihugu cyabutse ntihabutse ibyo hoterera ego hama ibijyanye n'ubwicanyi bumaze iminsi buba ujya mugabo wumva yahora avuta ibiyarura mutwe agaca yihekura nka kujya numva we mugabo agiye mu ibuye urumva habuze abari aho yahombetse igihugu urumva nk'umuntu akora amashano urumva nikuze umuntu yoraba wo mu mutwe wiwe mugurumva bari bakwiye kubanza ikintu urumva yaragutse bidakogwa hmm. eh, kuba muciriye ubwo oye ntakundi ndagukoreyeho yo gukora ati ubu niko bimeze hmm. yari karusi narumvise mbese amatoza yagihereye bajya abantu batandatu by'umuryango wumva waho biragoye no kwihangana hmm. ndabwiye twihangana inshuti zabo yego nawe numvise uri mu ngaha muri jumbura mbenga muri aho bajya abantu bari mu modoka nabonye numvise bapfuye nabonye imiryango yabo ndababwiye tumwihangane mwanga yakwiye gukora mm-hmm. akamenya icyo bagize mba byoshoboka sinzi mm. eh, hama ibijyanye na korona virusi mm-hmm. babandanye bigisha guhera kuko ari abantu bamwe bamwe uzoba usanga bamenga bari mu kuramukanya basomana ukibaza nabo abantu barumva corona ko ibaho no kutabaho mm. hamwe hamwe hari igihe ushobora kubibona ariko biraba hamwe nk'uko babisabye bazari za sabuni basubire bapunguze n'igiciro nyine c'amazi turabe nyine ko twoyirwanya kubera tuyihagurukire mm. yaba mubwire akazi keza ngaho kuri radiyo isangana n'umwaka mushasha mwiza Mhm. urakoze cyane urakoze ndetse bw'ijoro ryiza mu kanyosha ni abanyakanyosha bose mu ijoro ryiza isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine ku isanganiro mwiriwe mwiriwe ninda twakuye twakuye ari hehe inde mu ruyigi mhm, ninde twakuye aho mu ruyigi ah, ni icumi bucumi yego duga ku ijambo bucumi ehm. ariko bucumi ntituri ko turakumva neza kumbura urongero usubire ugaruke isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'umwe ku isanganiro akarangwa n'ukuri akarangwa n'umutima ni saa zibiri zirenga iminota mirongo ine n'itatu muri seza hadu isanganira na karirimo ka cancuramisi ku murongo wa telefone hari uwundi munyuranye mwiriwe mwiriwe ninda twakuye ndashimije joseph mugacoko joseph mugacoko n'amahoro yego nduga ku ijambo ntabwo byerekeye korona mhm. ibura bakagwiza ibibanza byo gupimiramo nk'umunyarwanda wumva twamaze kwinjirana mm. nk'umuntu nk'umunyarwanda mbona mbona amadisantere niba usanga bapimaho nyine nk'umaze ko nanjye bakaraba bakabwira ibibanza kugira ngo kubera naho nyine hajyayo abantu benshi mm. abantu naho nyine barapima mm. cyangwa ku masengero naho nyine mm. eh, kubera ko hamaze kwinjira mwa murabyumva nawe eh, kubera nk'umuntu ayirwaye aguma yitemberamo abantu ugasanga yabanduje kandi yaba ajya mu isoko ajya ahantu hari abantu benshi ugasanga byari bikenera naho nyine ko baza barahapimira naho nyine urakoze cyane joseph yego eh, ni josias eh, josias na kuntunga ijoro ryiza ho mu gacu amubwira ryiza namwe mwakusanganye kibondo canje na lion story atuze wame wumviriza impanuro z'abagukurira rizeri kubera urumuri kuko niyo ngabire wahawe mm. uzukunde n'ubutagukunda uzusonere n'utagusonera uvuge neza abakuvuga nabi uhezagire ndetse n'abakuvuma kuko jaja twese aradukunda jaja twese aradukunda harabazo kuvuma harabaza kunezererwa harabaza kubona ugenda batujyana umwana wa rasita uzi ukora ibyo uhora ashaka isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu kibondo canje uzi ukora ibyo uhora ahashaka mwiriwe neza nida twakuye atanaza ari mu ntara ya cankuzo mm. duga ku ijambo batanu kuvuga nti ikintu mirando gefu mhm. nuko badahasha abagabo bagira inkoti z'ikibi kwa abagore babo mhm. hamwe ibihano babahaye batoze barabagirira ikigongo n'inkoti z'ikibi zogabanuka yego mm. murakoze mugirize byiza ubugira ijoro ryiza nawe ahimishiye hatana muri make bamwe ijambo ry'ubuhoraho wirinde kwa muteza amashi wisuzume wiyeze mu mutima amaboko yawe azogutunga amaboko yawe azogutunga mwiriwe neza inde mayiko twakwira amakamba ndiye mu eh. mhm, duga ku ijambo hari kuri hari yavuze ubu atonikiye sosiyete buranga yisariye niko mbona ababikoze biriya bintu bikurikiye ababyeyi bacu bakabaha amazina mabi ngo nabamenza ko bamwe bakiriho umuntu nk'uwita ngo ni umupasiteri zatuma ngende kugana niyarike baramurekera bamugihugu aramara imyaka yose nta n'ikintu bamuhamagaye ngo avuge n'ubu baracyariho abantu bakoze yajyama bijya rubishya mm. none none haje umumarayika aje kugira kuwifuza kudufasha nawe kandi kugera na leta iriho irabarire abana babamenyesha turafata nabi cyane impunzi none babikoze bariho n'ubu none yakozwe n'imiti n'ibisigo cyane yakozwe n'abantu none mm. abantu bahamagajwe ko mandela yakize muri afurika y'epfo mm. wamugwe byose mbere conciliation eh nabo bagiye abo bahamagazwe kiri imanza aha ku mugaragaro murakoze urakoze cyane ijoro ryiza mike mm. yiriwe neza yiriwe ninda twakuye metusi gitega metusi gitega n'amahoro amahoro ni gira icyo ushikirije rero amashikizi shereke ukino kiza corona mhm. barabe neza abantu baza n'indege none baziyo bapfa badapimye barapimwa kuko eh, nuco gituma iyo bashitse ino basubira gupimwa bagishika hanyuma bagasubira gupimwa ku munsi ugira gatandatu kuko bamara iminsi indwi none benshi benshi ko batora kandi nibyo iyo baramutse babitoye naho nuko rimwe rimwe ushobora gusanga baba bafite inkaratasi eh, za magenda ibyo byose birashoboka mwiriwe eee eh, amahoro nida twakuye ubu nge salvatore gisagara salvatore gisagara mu ntara cankutse twebwe iby'icyo kiza cya korona mhm. turasabye tugabaniriza amasabune kweri turagenda kugura igiciro perezida tatu yarabigabanije tuguma twigura abiri n'itanu mm. urumva ntituronke isabune dukaraba mm. urumva rero kugira ngo tukirwanye byiza ntadupfunguriza akurikirane mu masoko nawe ubundi ibintu bikikuyangara icyo kiza urumva kizotumara mm. yemwe turasemereye hejuru yemwe ntibagabanye ibyo biciro no mu dukwiye tugura isabune zimbye hmm. eh, murakoze urakoze cyane salvatore igisagara kumbure inzego zibijejwe zabyumvise zaheza ziraba ukuntu zogenza ibyo biciro kugira ngo agasabune mugashikire byoroshe ego twebwe turarembye kuko tugura turibwa tugura tuyigura abiri n'itanu hmm. ego muragize neza mubidukurikiranira urakoze cyane muragize neza ejoro ryiza reka reka ishari n'inzigo reka reka ishari n'inzigo amahoro mu karere ibiyaga bigari amahoro amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ibiyaga binini ugabanya ka radiyo uwo twakuye mwiriwe ni twakuye ndabumva neza ni imhore ni inda twakuye diyodoni buraza mu ntara ya gitega n'amahoro duga ku ijambo eh, ntabwo bavuga kuri ibyo byerekeye korona virusi mm-hmm. eh, nubwo batubwiye ko twogira isuku mm-hmm. ahahuriye abantu benshi mm. hariho usanga hamwe hamwe hasaba uburyo mm-hmm. atabuhari mm. uvuga nk'abarya amasabuni hariho mm-hmm. nk'aho usanga nko ku mashuri dufate mm-hmm. cyangwa ku masoko mm. birasaba ko hahuriye abantu benshi kandi bigasaba ko isuku gukurikizwa cyane mm. leta yoraba ukuntu ishyira uburyo ahantu ah, buryo buhari mm-hmm. hahuriye abantu benshi ibyo twambaye twikingira nicyo cyiyongero cyane nari mfite urakeneye diyota urakoze cyane ijoro ryiza hiburaza bya mhm. twese isaha zibiri zirarenga iminota mirongo itanu n'umwe muri izo zahandura isanganiro amahoro mu karere k'ibiyaga bigari abana ba afurika mwiriwe neza ninda twakwega yemwe uduze akajwi utwakuye uri hehe igitega ninde angelique ah. frederic duga ku ijambo uh-huh. wari uvuze Aham. Ah. hashoboye koma ku murongo karavuga itegeko rijanye n'imiti ivura ibitungo mwiriwe mwiriwe ninde twakuye igerazi buhinyo bwa ngaruke mhm ntabwo bavuga ku bijyanye n'ifumbire ku gihingwa cy'ikawa mm. nk'uko twumvise abandi bidoga kubera nabwo turidoga kubera ikiringo cyo gufumbira ikawa cyaturenganye mm. abantu bahoze mu bushakashatsi bw'uburimi yuko bukwatanye kubera kadugana iyo fumbire mm. ku isanganiro turacabarondera ego murakoze mhm. Mwiriwe neza mwiriwe gira amahoro minota itarenga ntirenguke itanu tuzaba turangije kino kiganiro mwiriwe ninda twakuye regisi ni amahoro ga elvis ngaho imusongati yego ni amahoro nagomba mvuge kuko iki cyerekeye korona mhm. ni ukuri korona turi ko turumva yasubiye kuzana imizi myinshi mu burundi mm. none rero nk'iwacu mu misozi n'ukuri ntibagikaraba bararamukanya ntashoboye guma ku murongo elvis ariko aravuga ibijyanye no kugononokerwa mu bijyanye no kwikingira icyorezo uh, cya korona mwiriwe niyinde gahembwa twakuye ndakumva neza niyinde twakuye twakuye ari hehe reberi twakuye uri hehe utwaka uri hehe gareveri mu rugombo duga ku ijambo eee eh, kandi icyo nashaka gushyigikira mhm. nashaka gushyigikira kubera aba bantu bari baravuga yuko leta kureba ukuntu yongera amasabune mm. kandi bakareba ukuntu bododora muri devidezo bakaduha amazi mm. baca amazi yarabuze twebwe eh, amabombo yose yarumye mm. rusizi cyangwa ruhwa yose asa n'icyondo rero mhm. urumva yuko tugiye dupfa nk'abana b'ingoko leta yari ikwiye kubireba ukuntu ibyo bintu byokwiga bizana iki tubijyana urakoze reveriye eh. ariko ntimuzopfa muzobaho urakoze bibiri eh. mhm. na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu bibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe oh. elvis yitwa mhm, musongatiri urangiza iciyumviro cyawe yego rero ntabwo ndavuga ko twogerageza tukikingira iyi korona mhm. kuko ndafise ubwoba nk'ini iwacu igihe tuzofatwa abaganga bizoteba kugira badushikire mm. yego kuko n'ahantu mu misozi bigora kugira dushikirwe n'abaganga mm. rero ni nta n'ubu elvis nashoboye kubandanya aguma ku murongo mu minota ibiri tuzaba turangije kino kiganiro mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ninda twakuye inama waruyize mu kayongozi aruyize mu kayongozi nuko iyo korona kuraba yuko nyakubahwa nasubire bagiye promosiyo ya sasa urugamba rukomeye hindura intambara dusugire tuze tuve nta mbere dukarabe cyanguha amasabune bayatubanutse igikomere ku hose kirabaye igira kandi duce duhindura intama z'igikomere murakoze ku isanganyirizo muduha akaryama urakoze cyane nawe ya Louise ngaha mu kayongozi mubwire ijoro ryiza mu munota umwe tuzaturangije kino kiganiro bikunze bakanyaruka babiri birashoboka mwiriwe mwiriwe ninda twakuye njyanda girema casi wo mu gifunzo mu gifunzo cya hehe muri komine mugina muri zone rubona mhm, nduga ku mbo nagira n'icyo mwene wacu muri komine rugombo yaravuze ku byerekeye amazi mhm. mbo ni ukuvuga hariho yakoze ava hano ku mutumbi wacu wa kagurutsi mhm. ariko ageze hariya imurama amazi ahagarira ngaho mm. ariko matiyasi ayo makuru tutamenye ntiwoshobora kuyazana ku munsi wa mbere kuva igihe cy'isaha zibiri imbo sawa nuyazana nta korona ikindi nuvuga rero mhm. ni byerekeye iki cya korona mhm. ukuri ikiza cya korona ndabona ko abantu bamaze kudehukirwa mhm. mbo ahantu hahuriye abantu benshi ntabwo bagishyiraho bijya bintu byo gukaraba mm. usanga abantu bagenda baramukanya nk'uko bisanzwe mhm. ugasanga bariko baranywa inzoga basangira umukenke ugasanga ni ibintu bitoroshye mm. ubwo rero ndibaza ko leta yo biraba ikaraba abo bantu batashira amazi ahantu hahurira abantu benshi ngo bakarabe mhm. yuko bohanwa kandi bagahanwa bihanukiriye kuko abo bantu batashiraho baba bashaka kukiza cya korona gishobora kubandanya gitera imbere mm. urakoze mbatutse eh, sawa sawa nanyu murakoze ijoro ryiza ngaho mu ntara ya Cibitoke nuko hano dushe turangiriza kino kiganiro gicucikirije cyo kuri uno wa munani nzero umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe mwakoze mwe mwese mwatwakuye mu mihinga itandukanye y'Igihugu yakoze na Elia Kadoga mfaje mu hinga bw'ivyuma Eli ni Ben nibigirenje na Eriko ndabashikiriza kino kiganiro ndabifurije kugira ijoro ryiza umuntu tumwe mukurikira amakuru mu rindi kirundi na Jean Marie Mayonga ngira ushikirije ngira icyo ibyo nabyo ni ibiki ego ngira icyo ushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro mu kiganiro